Kembali tim cimat punya cerita dengan judul Nyuloh Lele. Dikirimkan oleh Jimatres Imam Ghazali dengan alamat Desa Wedidang Jeblokan, RT 7 RW 1 Kecamatan Kapas, Bojonegoro bersama tim cimat kedadian iki tak alami wis suwe yaiku kurang luwih taun 1990. Waktu iku aku menyangkali amarga nyuluh lele. Leleku sing ucul pas nepaki tengah wengi. Jam 12 wengi aku metu saka omah karo nggawa Tak mulai saka kidul, aku terus mlaku turut-turut menyang pinggir kali. Zaman wektu kuwi akeh kewan wengi. Koyo asu isih padha juguk bantre gak katrap. Kewan luwak yo isih akeh, kadang luwak nangis sing suarane kaya tangise bocah cilik. Hey! jaluk ya isih akeh padha negel sing suarane gawe wuluku padha ngadeg kewan kunang-kunang padha pating sliwering pinggirku suasana sepi banget kur ana swara asu sing padha juguk batinku suasana ne kok gawe atiku grogi tur wedi tapi tetep tak tekati marewis kadung metu saka omah wit-witan salak pang-pangi podo pating selingkrah. Aku terus melaku karundilu ai. Kadang-kadang yang melaku karun nyoloti pang-pangi salak sing wis rubok. Suara asu jugo kok malah nemen karo suara manuk kukuk beluk negel banter banget. Koyo-koyo merintah aku supaya dikon balik neng omah. Tapi tetep tak tekati budal ngulai leleku sing ilang kuih. Aku melaku ketok yowis rodo adoh soko omah. Aku weruh ingar wit dayam sing gede banget. Pas nempak iya aku tekan ngisore wit dayam kuih. Aku kaget mergono banyu sing ceblok saka dhuwurku. Tak wasi aku kaget marai ana kewan sing bentuke kaya wong. Matane sak lepek, rupane abang, rambuté sak bokong. aku langsung mlayu banter sampai wit-witan salak tak terai sampai awakku padha briset kabeh. Sakwise aku srodo adoh nggonku mlayu marang wit gaya mau. Aku terus nrauske lakonku goleki leleku sing ucul. Kali sing ana banyune gak pati agung terus tak terusur. Hati seneng. Senengai Masio mari diwuri gendruwo karo arep diuyui. marai lele sing tak suloh wis ketemu. Sak marini lele iku tak cukup nganggu seser, aku terus melaku mulih batinku jarini. Niwat ndiyo supaya cepet tekan omah. lewat ratan yoko adoh. Aku nekat nyebal, amar goluih cedak. Aku lali dalan sing tak lewati kuwi ngliwati kuburane bocah cilik sing akeh pitu. Wis tak tekati wayahku ngliwati kuburan kuwi. Sakwisi aku ngliwati kuburan iku aku wedi marai swara sedukuke asu kok cedhak banget ngilihi perasaan wedi aku terus mlaku setengah melayu. Sakwise aku metu saka kuburan bocah cilik-cilik kuwi aku krasa ayem. Terus lambeku ngomong, "Alhamdulillah, wis tekan sak njobone kuburan." Aku terus neruske lakuku. Aku mlaku ing ngarepku ana wit mojo kabeh loro sing wite nyingkluk kuwi terus tak liwati. Sakwise iku aku ngliwati wit mojo kuwi, aneh Ing ngarepku ana wong wedok sing kaadane uda gak nganggo klambi babar pisan karo murai-murai rambuté sing dawane sak ngisoré bokong. Terus wong kuwi tak pasi karo mlaku ngarepe, tapi aneh. Raine malah ditutupi nganggo rambuté karo celuk-celuk. aku nyadar nek iku gak wong wedok iku guyune banter tur mundak banter. Terus tak tambahi poranggonku mlayu dek mau, terus mlayu mergo posisine adoh teko omah. Tapi aku apes. Aku mlayu kesandung-sandung sampai tiba. Aneh wong wedok iku idep-idep ana ing dhuwurku, ape ngidak isirahku. Aneh meneh, sikil wong wedok iku jebul ra gepok menyang lemah. Aku wis pasrah Mulai kusirahku ngelunik gak kaprah langsung ora sadar. Sadar-sadar aku krungu suara adzan subuh. Aku terus tangis tengah melayu. Tekan omah tak dobrak lawang kanthi ambekan ngos-ngosan. Bapak mbokku buka lawang. Terus mbokku takon marang aku kanthi srengen. Takon aku kan lele. Tenang mulia menek lagi tekan Aku bar nyuloh leleku sing ucu dek bengi mbok. Kenapa apa mana bukan muka kaya kan di gudak setan bayi. Iya mbok. Aku bar di gudak wewe Gombel. Iki cerita jaman aku isih Joko Soko Imam Ghazali Soko desa Wedi Gang Jeblokan RT 7 RW 1 Kapas Bojonegoro sing saiki ana ing Medayun bersama tim Cima.